Labrīt, radio Marija klausītāji, ar tiem, kuriem es vēl neesmu sasveicinājusies, un ja jūs tikko esat ieslēguši radio Mariju, tad jūs klausaties eh, rīta cēlienu, un šajā rīta cēlienā esmu kopā ar jums es, Aija Avotiņa, un man otrpus ekrānam tiešsaistē ir uh, eh, priesteris Andris Marija Jerumanis, bet šoreiz es pie viņa vēršos uh, nevis kā pie priestera, <laughs> bet pie cilvēka, kurš uh, dzīvo ārzemēs un kurš ir latvietis. Un tad šīs dienas tāda tēma varētu būt, ko nozīmē būt latvietim ārzemēs. Un uh, noteikti viens no jautājumiem, ko es arī uzdošu priesterim Andrim Marijam uh, Jerumanim, kā viņa ģimenē uh, tika uh, izkoptas, tika svinētas šīs latviskās tradī, tradīcijas, lai saglabātu šo savu latvietību, bet šis pats jautājums ir arī, ar kuru es vēršos pie tevis, radio arī klausītāji. Kā jūs ģimenē izdzīvojat valsts svētkus? 18. novembris tā ir šī ceturtdiena mūsu Latvijas valsts proklamēšanas diena. Vai jūs vispār ģimenē svinat šos svētkus, vai jums tie ir svarīgi? Un ko jums gal galā nozīmē būt latvietim. Un tālruņa numurs šeit studijā ir 67 969 131. Un ja nav vēlme zvanīt, tad varat rakstīt īziņas 266 77 272. Tad uh, Atgādināšu vēl vienreiz tāluruņa numurus īziņām 266 77 272. Tā, priester Andri, tad man pirmais jautājums jums. Jūs esat kurzemnieks, latgalietis, <laughs> jūsu vecāki ir no kurienes? Jo, cik es uh, zinu, tad jūsu vecāki bija tie, kas uh, otrā pasaules kara laikā devās uh, trimdā uz Vāciju? Tā nu, bija. Ja, sāksim tā, vispirms, jā. vispirms mana māte nāk no Zemgales, ja? Jā no, no precīzāk eh, no Sīpils pagasta, kas šodien ir Jaunbērze, hmm. ja es nemaldos iekļaut, eh, un mans teicis, ehm, zinām mērā, nu, viņš nāk no Latgales, bet tri, divu gadu vai trīs gadu vecumā, no, no Rogovkas eh, viņa vecāki izbrauca un saņēma zemes, pie lēnām, nu, pie rudbāžiem drīzāk. Lēnas bija viņa draudzene, un tā tad uzauga kurzemē. Un tātad zemgalietis, jā, eh, kurzemnieks, latgalietis, jā, tas ir iegājis, eh, saņē, to es esmu saņēmis no maniem vecākiem. Nu, tēvs, eh, nu, kā viņš bija leģionā, iesaukts leģionā, jā, un uh, ievainots Polijā, un pēc tam caur Dāniju uh, nokļuva Beļģijā. Un uh, mana māte, uh, viņa strādāja par tulci, un uh, eh, nonāca Berlīnē kara beigās, jauna meitene, 18 eh, gadu vecumā, un Beļģijā. Un tur arī satika man tēti 48. gadā. Beļģijā bija uh, eh, cedeļgems gūste, uh, gūstā bija 10 tūkstoši latviešu karavīri. Un, eh, tad, tad eh, Beļģijā bija vieta, kur ļoti daudz latviešu uzturējās vairāk desmit gadus, un pēc tam izbrauca uz Kanādu. Uz, eh, tad, tad pēc otrā pasaules kara apmēram 200 tūkstoši latvieši devās trimdā, tā kā to teica savā laikā. Un, un viņiem svinēt, tas jautājums bija tā, viņiem svinēt 18. novembrī, tas bija kaut kas ārkārtīgi būtisks. Um, Šodien ir, ir latvieši, kas arī apmēram 400 tūkstoši vai 500 tūkstoši ir izbraukuši pēc 90. gada, ehm, kas ir emigrējuši ekonomiski apsvērumu dēļ. Un ehm, mēs varam redzēt, ka ir starpība, kā svin 18. novembrī pēc vairākām informācijām, kas man ir bijušas, piemēram, Briselē, kā latvieši svinēja Eh, nu, tie pēckara latvieši un kā svin šo, šoreiz. Un jāatzīst tās, ka dedzība eh, bija daudz lielāka eh, tajā pirmā vilnī. Jo tiem latviešiem tā, tā Latvija bija piespiestā veidā spiest izbraukt, un tas bija ļoti sāpīgi. Un, un visi domāja, vēl, ka drīz atgriezīsimies. Es vēl esmu dzimis 56. gadā, un, un bija skaidrs, mājās visu laiku teica, bet mēs jau drīz atgriezīsimies. Un, kad tā padomām, kas tas ir 10 gadi vai 15 gadi, bija tā apziņa, ka mm, tā zaudētā brīvība viņa tiks atdota, jo tā jau nevar pazust no zemes virs, virsmas, tātad um, šī eh, Latvija. Nu, tātad ar to, ar to apziņu mēs augam, un, un latvieši. Uh, Katru gadu 18. novembrī sanāca kopā, un tie bija eh, ļoti spēcīgi svētki. Eh, protams, pašā sākumā daudz biežāk sanāca, bet, eh, bet pēc tam es vēl atceros līdz mūža beigām. Mans tētis vēl 90 gadu vecumā organizēja 18. novembrī. Tas ir Beļģijā, jā? Ja? Jā. Un, tagad es tā paklausos ar Amerikā, un, un Kanādā, vai citā, vai Vācijā. Uh, Ehm, bieži vien latvieši, kas ir aizbraukuši, viena daļa pat negrib dzirdēt eh, to saistību, kas viņam ir ar Latviju. Kaut kāda iemesla, citu iemeslu dēļ, tas, tas ir pilnīgi citādi, jo tāds sarūktinājums ir ekonomiskais, eh, grūtības, kas ir bijuši piespieduši aizbraukt, un tad nejūt to, to saistību. Ir, ir citādāk tas bija 90. gada sākumā, kad, eh, kad bija ilgas pēc, pēc Latvijas neatkarības un brīvības Nu, lūk, ehm, es domāju, ka es vienkārši arī lasot to, ko es redzēju, tie, kas organizē 18. novembrī Briselē, eh, viņi, viņi pasvītroja, ka daudz grūtāk savākt cilvēkus uz 18. novembri. Tas arī tieši iet, tiek runāts par mūsu, jā, par mūsdienām tagad, par šo. Jā, par mūsdienām. Tas nozīmē, par mūsdienu, ka... E, tāpēc, kad e, vispārībā ir grūti būt par latvieti pasaulē ir, eh, ir grūti, un, un eh, ir grūti paturēt, jo, jo tā ir er garīga vērtība. Gara vērtība vai garīgā vērtība mīlēt savu tēvu zemi un savu kopienu. Piederība savai tautai, ja? Jā, piederība, jā. Un, un tas pieprasa piederību vienai kultūrai. Un, tā, tā ir tā garīga nozīme. Ja pirmā vietā ir ekonomiskā uh, vērtība, tad ar to garīgo uh, pusi, kultūras pusi, es likšu otru, otru plānā, un viņi pazudīs. Uh, ātrāk. Ehm, un, un te tas risks, to, ko mēs lasījām, to, ko mēs dzirdējām pirmā svētībā, ko mēs runājām pirms pusstundas, ka uh, jāskatās, kur, uz, uz, uz ko tu uzliec tavas vērtības, tavu pamats, kas ir tavs pamats. Ja? Ir skaidrs, ka tiem latviešiem, kas aizbrauca ehm, pēc otrā pasaules kara, nebija ekonomisks iemesls. Tas bija, tas bija vai nu Sibīrija, vai vienkārši vai nāvi. Un, eh, jo, jo, tā, jo tās izvēršanas, kas bija notikušās uh, eh, 40. gadā, Jā. visiem bija palicis prātā, un kuram ģimenē nebija kāds izvests. Un visi atcerējās to, kas tas nozīmē, ko tas nozīmē. Un tāpēc visi to zināja. Un, tā, un otrkārt, eh, tās sāpes bija. Tas nozīmē, tās sāpes, satikts mans tētis, teica, diez, vai mana māte zina, ka es esmu vēl dzīvs. Un tagad, kad eh, viņa, viņa lietas, viņa nomira tad eh, kādos 50 gados, bet viņa pāris gadus vēlāk tikai eh, dabūja kādu vēstuli no mana brāļa, no mana tēta. Un, un, kā, un, un tāpēc es domāju, tas konteksts ir pilnīgi citādāks, būt par latvieti pasaulē, kā tas bija toreiz un šodien. Šodien es domāju, ka ir, mums, mēs esam zaudējuši, un tas ir globālais cilvēks. Mēs esam zaudējuši pie, pie, piederības uh, to, to tādu izjūtu. Un tas ir visur. Un tāpēc, ka mēs arī iekļūstam vienā tādā lielā kopienē, mums ir uh, veidojās uh, tāda paša domāšana caur mēdījiem, caur internetu, un mēs nesaprotam, kad īstenībā uh, Eh, mēs varam būt latvieši arī pasaulē, paturot to saikni. Un tas ir tas liels izaicinājums. Tas ir kultūrāls izaicinājums. Tas arī tā, kā mēs Latvijā paši sevi nostādām. Kā mēs sevi arī šajās dienās nostādām. Ko tas nozīmē 18. novembris? Sanāk kopā piecerties un, un cauri un svinēt, jeb tas arī ir eh, saprast šo piedarību, saprast šo vēsturi. Un, un tas varbūt ir liels izaicinājums arī šodien. Um, un varbūt Latvijā tas ir grūtāk, jo uh, uh, ir pastāv cilvēki ar citu uh, izcelsmi, tas nozīmē kultūrāli, kultūras izcelsmi, un tas padara daudz grūtāk uh, veidot šo apziņu, kas ir latvietis arī šodien un kas ir latvietis arī pasaulē. Jā, es uh, pati atceros no bērnības, kad es tomēr uh, piedzimu padomju savienībā, jā, un uh, daži mani pirmie skolas gadi vēl bija, es vēl biju oktobrants, <laughs> jā, un es atceros, kad ir mums filma Aloiza Brenča Ilgais ceļš kāpās. Uh, Un tā bija filma, man šķiet, kur es pirmo reizi uh, redzēju, tur bija viena tāda armijas aina, kur es pirmo reizi redzēju Latvijas uh, karogu. Es pat nezināju, kas tas ir. Un tāds, uh, ne es savā bērnībā zināju par izsūtīšanām šeit būdama, šeit, uz vietas dzīvojot Latvijā, es nezināju neko. Un mums mājās kapī augšā glabājās, bija tāds žurnāls savu laiku atpūta, un tad es zinu, ka es viņu vilku no skapaugšas nost un šķirstīju. Ja? Bet uh, es domāju par to, cik meistarīgi bija noslēpt un cik ļoti cilvēki tomēr arī nerunāja ja? par šo ten uh, Latviju, par uh, Latvijas neatkarību, kas tika pazaudēta. Un, uh, es, es, nu, es domāju, ka latviešiem, kas bija ārzemēs, tajā brīdī bija liels uzdevums. Un, un ja Latvija atgūta neatkarību 90. gadā, tas ir pateicoties tai balsī, kas bija ārzemēs, kas strādāja pie sūtniecībām, kas atgādināja pasaules malās un pasaules liel, lieliem, lielām varām, ka šeit ir netaisnība ja atmoda 90. gadā nekad nebūtu bez, Latvie, bez trimdas latviešiem, atmodas kustība, viņa nekad nebūtu sasniegusi gala mērķi, tas nozīmē neatkarību. Tā brīvība būtu visaugstākais, ko latvieši varēja sasniegt, pēc manām domām, pēc tā, ko es lasīju, un ko vēlējās arī daži no, no, no, no, no atmodas kustības, tas bija maksimāla autonomija jeb varbūt tāda pakļautība kā Somijai. Bet eh, atgūt pilnīgi neatkarību, kāda viņa bijusi 18 pēc, pirms 40. Eh, gada, tas bija neiedomājams, bet viņa bija iespējama tieši pateicoties tiem cilvēkiem, kas turēja šo atmiņu. Eh, un, un arī man nāk prātā bīskaps Loskāns, jā, būdams garīdznieks un bīskaps, viņš vienmēr piedalījās 18. novembrī, nolasīja kādu referātu, kādu lūkšanu, Viņam bija tuva eh, šī situācija pat, ja viņš bija eh, bīskaps arī pēc Baltkrievijā bijis un, un izsūtīts un tad atbrīvots un nodzīvojis desmit gadus Latvijā. Eh, pēc, pēc atbrīvošanas no 33. gada līdz 44. gadam viņš vienmēr rūpējās par to, lai cilvēki nekad neaizmirstu savas saknes. Ja. Un es domāju, ka šeit tā runa ir par saknēm, par identitāti, uh, Lai cilvēks būtu brīvs, jā, viņam jābūt identitātei. Viņam kaut kur jāpieder. Bez piederības es esmu klaidonis. Eh, bet eh, bez piederības kādai cilvēciskai kopienai, bet arī bez piederības eh, baznīcas tādai apziņai, Mēs neesam klaidoņi, mēs esam svētceļnieki. Mēs esam arī svētceļnieki kādā tautā. Mēs piederam uh, Eh, kādai tautai, un mums tā ir jāciena, jāmīl. Ja? Un tajā pašā reizē mums jārespektē citas tautas un jādod katrai iespēja, katrai tautai iespēja saglabāt savu kultūru un izdzīvot eh, šajā, šajā situācijā, kur viņi atrodas. Te, tāpēc šī 18. 18. novembra svētki un šī nedēļa ir tik svarīga. Ja? Eh, valoda ir tā, kas mūs vieno, kas veido šo kultūru. Ja atņem valodu, ja atņem kultūru, tad arī atmiņa atņem šīs saknes, un tad risks ir patiešām, ka mēs e, kļūstam kā klaidoņi pasaulē. Patiesībā tad mēs ja. izšķīstam, jā. Jā, un tas Kaut arī kur. notiek, ar daļa, daļa latvieši uh, zaudē to apziņu, no kurienes viņi nāk. Un tāpēc arī skaisti, kad uh, tie, kas ir ārzemēs, uh, arī šodien māca latviešu valodu bērniem. Un tas ir būtiski. Tad, nu, kurienes nāk mana valoda? Mātes valodā ir latviešu valoda. Mēs nedrīkstiem mājās runāt citu valodu. Tā bija apziņa, ka valoda, eh, ja gadienā Latvija būs brīva, dos iespēju eh, integrēties atpakaļ Latvijā šiem bērniem, kas, kas, kas piedzima ārzemēs, kā mēs. Valoda bija būtiska, bet ne visi latvieši to darīja. Jo viņi teica, vajag integrēties, ko tur skatīties atpakaļ, brīvība nekad netiks dotā bet ir cilvēki, kas cerēja un, un arī nodeva tālāk. Un es domāju, ka valoda nekad nav zaudējums. Bērnam ir iespējas uh, uh, uztvērt divas valodas jā, jau no pašas bērnības. Jo ātrāk mēs iemācāmies pirms pieciem gadiem vecumā divas vai trīs valodas, jo pēc tam mums būs daudz vieglāk. Iemācīties citas. Tas nevar būt, ja mēs esam latvieši ārzemēs, dotajā brīdī izbraukuši, vajag absolūti mācīt latviešu valodu bērniem jo tas dos iespēju arī atgriezties eh, Latvijā vai saprast arī savas saknes. Un nepazīst, nepazust šajā globālā uh, kultūrā, globālā cilvēka kultūrā, kur faktiski saknes tiek aizmirstas. Mēs esam universāli, mums ir universāla dimensija, bet mums arī partikulārā dimensija, kā to saka, filozofiskie. Nozīmē, es esmu cilvēks, es esmu ģimenes, pasaules ģimenē, es piedaru. Katrs cilvēks man ir svēts, Eh, Dievs ir radījis katru cilvēku pēc savas līdzības, bet eh, katram ir iedot savs dārs, un, un, un katram ir iedot savs skaistums, un mēs viens otru papildinām. Cik skaisti ir, kad ir poļi, kas dzied, vai, kas, vai vācieši, vai krievi, kas uh, bagātina uh, šo pasauli, vai angliski runājošie cilvēki. Bet kā būtu, ja visi mēs būtu vienlīdzīgi? Tad būtu un, garlaicīgi. tad būtu garlaicīgi. Un, un, un tāpēc Latvijas uh, eksistence ir saistīta ar kultūras eksistenci un ar latviešu valodu. Ja noņem latviešu valodu vai ja viņu uh, relativizē, tad arī pazūd ja? tas, kas mūs vieno. Jā. Uh, Un, un tāpēc ir ļoti svarīgi šī, šī, šī nedēļa un šis 18. novembris. Ja. Mīlēt savu tēvu zemi, tas nenozīmē būt fanātiķam un, uh, un ienīst otru cilvēku. Bet parasti jau tā saka, Jānis Pāvils II teica, tu jau nevēl saprast otru cilvēku, ja tu nemīli savu tēvu zemi. Mīlot tavu tēvu zemi, tu nekad nedarīsi otrai tautai pāri, tu nekad neiebruksi otrā zemē, tu nekad nebūsi uh, eh, ar tādu imperialistisku nacionālismu uh, noskaņu. Jo, protams, ir nepareizi tēvzemes mīlestība ir nepareizi. Jo, jo vienas puses mēs varam aizmirst tēva zem mīlestību, un otra ir domāt, ka es esmu pārāks par otru. Domāt, ka es varu, tas nozīmē uzspiest eh, citām nācijām eh, savu, eh, savu tēva zemes mīlestību. Priester Andri, lai tagad skan dziesma uh, par uh, Latviju, ir tāda nedaudz moderna, bet man jāatzīstās ļoti patīk. <laughs> Mana sirds ir Latvijā, lūdzu, dod man spēku. Visur tevi Latvijā dzirdu, jūtu, redzu, kad es būšu Latvijā. Dod man mūžā mājas, visu mūžu Latvijā. Es uz tevi gāju, mana sirds ir Latvijā dod man spēku. Visur tevi Latvijā dzirdu, jūtu, redzu, kad es būšu Latvijā. Dod man mūža mājas, visu mūžu Latvijā. Es uz tevi gāju to, cik esmu lepns, ir grūti izteikt vārdiem. Mēs esam stipra tauta, jo tik daudz ko nācies pārciest. Sargājiet savus tuviniekus un turiet viņus cieši. Es gribu redzēt latviešu vairāk nekā jebkad iepriekš. Mūsu senči par šo zemi atdeva savu miesu. Pietiks kalpot citām tautām, brāļi, atgriežamies. Vai taps senčs ar tevi lepotos, nu tā patiesi? Ja nē, tad brauc atpakaļ un kopā iesim uz priekšu. Pietiks vainot kādu citu, mēs esam paši par sevi stipri. Beigsim lēti pārdoties un sāksim ražot lietas. Un to, kas notiek tur saimā, par to mums jālūdz ir Dievs. Es nezinu, kā to risināt, bet es zinu vienu. Mana sirds ir Latvijā, lūdzu dod man spēku visur tevi Latvijā dzirdu, jūtu, redzu, kad es būšu Latvijā. Dod man mūžā mājas, visu mūžu Latvijā. Es uz tevi gāju, mana sirds ir Latvijā. Lūdzu, dod man spēku, visur tevi Latvijā dzirdu, jūtu, redzu, kad es būšu Latvijā. Dod man mūža mājas, visu mūžu Latvijā. Es uz tevi gāju! Nauda ir tikai līdzeklis, lai darītu, ko gribam. Miljons veidu, kā nomirt, miljons veidu, kā tikt pie miljona. Mēs atšķiramies tā kā diena pret nakti, bet spēles noteikumi vienmēr ir bijuši vien un tie paši. Mums ir jāpalīdz viens otram tikt uz priekšu. Mēs neesam viens pret otru, mēs esam viens. Nevis čakarēt viens otru, bet likt justies labāk. Disciplīna, celties agri no rīta un strādāt. Beigsim naivi domāt, katrs tik par savu labumu. Un uzticēsimies kaut kam augstākam, tam, kas mūs radīja. Mēs katrs dziļi iekšā jūtam, ko mums vajadzētu darīt. Būsim stipri un būsim vienoti par Latviju. Mana sirds ir Latvijā. Lūdzu, dod man spēku, visur tevi Latvijā dzirdu, jūtu, redzu, kad es būšu Latvijā. Dod man mūža mājas, visu mūžu Latvijā. Es uz tevi gāju, mana sirds ir Latvijā. Lūdzu, dod man spēku, visur tevi Latvijā. Dzirdu, jūtu, redzu kad es būšu Latvijā. Dod man mūža mājas, visu mūžu Latvijā. Es uz tevi gāju. Rādījām arī klausītāji, tu esi kopā ar mani rīta cēlienā Šeit studijā esmu Esāja Avotiņā, un tiešaistē man ir priesteris Andris Marija Jerumanis no Šveices, kurš pašreiz ir Šveicē. Un šīs dienas tēma ir kā būt latvietim trimdā, bet, ko, bet man tas jautājums tev ir radio arī klausītāji, kā tu jūties kā latvietis, kā tu izdzīvo savu latvietību, vai jūsu ģimenē 18. novembrā svētku svinēšana ir būtiska? vai šī diena jums paiet tā parasti, pat nepievēršot tai uzmanību, un varat rakstīt uz numuru 266 77 272 vai arī zvanīt 679 69 131 un vari padalīties ar savu pieredzi. Uh, Um, man ir uh, kāda ziņa, uh, uzrakstījusi ir Agnese Jurēviča ar vīru, un viņi dzīvo Vācijā, un tas uh, jautājums, ko viņiem nozīmē būt uh, latviešiem Vācijā tagad, uh, un ko viņi raksta, ģimenei ikdienā runājam latviski, jo mums nav jaukta ģimene, Te ir latviešu veikaliņš, no kura ik pa laikam pasūtam preci, kas Vācijā nav pieejama, un atceramies Latvijas garšu un bērnības garšu. Arī te ir latvieši un latviešu ģimenes, ar kuriem ik pa laikam tiekamies un cenšamies uzturēt kontaktu. Tad nu mums ir dažreiz kopīga lūkšana, sazanoties ar vienu ģimeni Latvijām un kontaktējamies ar latviešiem Latvijā, sarakstoties, sazvanoties. Kopš Covid vīrusa gan ir tā grūtāk, jo Latvijā neesam bijuši gandrīz divus gadus. Ne ar visiem paliek kontakts, jo tam ir jābūt apusēji. Vēlmēji sazināties. Tā, kāda ģimene no Vācijas, man šī ģimene arī klausās patstāvīgi Radio Marija Latvija. Priester Andri, tad jautājums jums, vai jūs kā bērns būdams izjutāt to, ka jūs nesat beļģis? Vispirms pirmā valoda bija latviešu valoda, un tātad franciskas mācījos skolā. Mm. Mēs mā, mēs jūs zinājāt, kad jūs aizgājāt uz skolu kādu vārdu franču valodā? Es zināju, protams, jo tas jau bija kaut kā jau bija mācījies, bet uh, Lai, lai pateiktu, kā, kā tas gars bija, vecāki teica, nāks laiks iemācīties valodu. Un tad tā franču valoda bija, ar, es runāju franciski ar akcentu, jo tas R burts ļoti grūti izteikt franču valodā. Un tā man sauca par krievu. Ja. Jo <laughs> viņi, e, tas nozīmē, ka vairākus gadus es dzirdēju, kā bērns, kad es esmu krievs. Bet es viņam saku, nē, es nāku no Latvijas. Viņi man teica, bet Latvija taču nepastāv. Ja, jo pateicis, karte bija tāda, uh, PSRS, un tas nozīmē padomu Latviju, bet nebija kā tāda. Nu, tas vairākus gadus bija, un tas jau palika tādā apziņā, un tas vienkārši arī stiprināja to uh, tu izjūti, ka mēs piedarām Latvijai. Un vecāki jau viņi, viņi teica, mēs taču atgriezīsimies Latvijā. Mērķis viņiem bija atgriezties Latvijā. Un tad, tad eh, mērķis nebija palikt ārzemēs, un, protams, ja, ja viņi izglītojās un tā tālāk, bet vienmēr bija uh, atgriezīsimies Latvijā. Protams, tas laiks pienāca pa vēlu mazliet. Ja? Un būtu bijis lab, labāk, ja, ja neatkarība būtu 80. gados, ja, bijusi, vai 75. gadā. Tad tas būtu bijis citādāk ar tiem latviešiem, kas bija izbraukuši. Jo pēc tam, jau, protams, nāk vecums virsū un, un saprot, kļūst realistisks. Un, un kuri vēl 70. vai 75. gadā domāja, ka kādreiz Latvija būs neatkarīga? Nu, lūk, lai, lai pateiktu, to, ja tā izjūta bija spēcīga, tā izjūta bija tā, ka mēs piederam. Un tad, kā bērns, eh, man bija tā žēlastība satikt savu vecmāmiņu, kas bija izsūtīta, un viņa bija atgriezusies pēc 19 gadiem. No izsūtījuma? Kādiem, ja? Jā, no izsūtījuma viņa bija atgriezusies, bet viņa atgriezusies bija Vācijā. Nu, ne Latvijā, bet Vācijā jā. kaut kā, tāpēc, ka mana māte pazina uh, Eh, premjeru Beļģijā, premjeru meitu, un eh, tas premjers bija draugs Kruščevam. Aha. <laughs> un, un jā. tā izkārtoja, kad nonāca Vācija, un tad tā vecmāmiņa, nu, kāds tas bija 60. gadi, kad viņi tika atbrīvoti. Un atbrauca, un, un, un tad tas dzīvoja ar vecmāmiņas atmiņu, jā, gan par Sibīriju, gan par Latviju. Un tā bija liela žēlstība bērnam, jā. Eh, žēl, ka es nepierakstīju tās visas atmiņas un, un to vēstures posmu, bet tas palika atmiņā iezīmēts ļoti dziļi. Un tāpēc tā piederības izjūta bija ļoti spēcīga. Jā, tā, tā, nu, eh, un tas palīdzēja paturēt um, to, to Latvi, Latvijas izjūtu. Es esmu Latvijas eh, pasaulē, Eiropā. Jo te skaidrs, ka nākot no Eiropas, tad tā, un šodien esam, mēs esam Latvieši īstenībā Eiropā, Tagad eh, tas ir varbūt mazliet citādāk. Es esmu Eiropietis arī, bet es esmu Latvijas Eiropā. Uz pasas ir uzrakstīts Eiropa, un tas arī mums ir jāapzinās. Vai jūs... Šodien būt Jā. Latvietim tas nozīmē piederēt arī Eiropai. Vai jūs mājā lūdzāties par Latvijas brīvību, lai Latvija atkal būtu, nu, savu neatkarību atgūtu? Jā, es atceros nu, arī kā bērns... Uh, Nu, es atceros, kā bērns, eh, četru vai piecu gadu vecumā, mēs gājām pie dievmātes un lūdzu, mana māte lūdza, lai, lai, būtu, lai vec, viņas māte tiktu atbrīvota. Ja. <laughs> To es atceros. Ja. E, eh, bet ir, ir, ir skaidrs, ka lūdzās par to brīvi. Bet tas bija tā, ar, ar laiku tas sapnis kļuva kaut kā ar vien tālāks. Ja. Jo likās, bet e, mūs visi ir aizmirsuši. Un tā bija tāda, tāda, tāda tāla cerība, bet nezinām, tas ir noslēpums. Eh, tas ir dieva sirdī, eh, tas viss paliek. Un, eh, un tā ticības, jā, protams, ticība palīdzēja, viņi nāca kopā. Ja. Biskaps Sloskans dzīvoja Beļģijā, netālu no mūsu mājas, un tad, tad viņš arī nāca mūs apciemot. Un, un tad tā garīgā tas, nu, puse tika arī stiprināta ģimenē, pateicoties arī biskapam Sloskanam. Eh, kas, eh, kas visus tos studentus, latviešus, eh, sav, mēģināja savākt kopā un viņus arī garīgi audzināt. Vai jums, viņi arī neaizmirst. Vai jums ir sanācis skaidrot beļģu jauniešiem, uh, kas ir Latvija? Nu, kad jūs studējāt un mācījāties jau nu, skolā pēdējās klasēs, vai ir sanācis tiešām iestāties par Latviju nē, nē, un e, arī tā, paskaidrot? Tā, tā laika, nē, e, tas nozīmē, Tad tie ir, nu, kad es mācos, tie, kas, kas tie ir, tie ir starp 60 un 70 gadiem. Ja? Tajā laikā ir skaidrs, ka nevienam vairs nebija apziņa, kas ir Latvija. Tā ir padome savienība. Un uh, viņi, viņiem tas bija nu, vēstures uh, posms bijis, un, un, un tagad pieder Krievijai un Saulim. Un, un tas bija tāds uh, nu, sāpīgs uh, moments. Es domāju, ka tas bija sāpīgs moments un tā apziņa. Un tad, kad eh, parādījās atmoda Latvijā, nu jau tad, kad Gorbačevs nāca pie varas, tas iedeva atkal no jaunas cerību. Un tad, eh, tad jau var mainīties lietas. Lūk, šeit ir gudrs cilvēks, kas eh, kaut kā atrisinās tās problēmas. Tas palīdzēja skatīties atkal ar cerību, un kad kaut kas izmainīsies, peristroika, glasnost, tātad uh, nozīmē arī, eh, ka kaut kas varbūt var mainīties ar Padomu Savienībā. Un caur to tad var arī atkal runāt par Latviju. Bet tas, tas ir pēc 85. Eh, gada. Eh, bet tur ir tāds posms no 60. līdz, līdz 80. gadam, kad īstenībā Latvija norakstīta. Un bez, runāt par bezcerības Latviju, patiesībā. Tā ir bezcerība. Tas nozīmē, nav iespējams, ka varam izmainīt kaut ko. Tas nozīmē, man, man vienmēr ir palicis uh, tas, tā Latvijas himna, Dievs svētī Lati, Latviju. Ja? Angļi dzied God save the queen, uh mhm. -huh. bet latviešiem tā ir lūkšana. Un tā ir svētīga lūkšana, un tas mums ir jāapzinās. Uh, visa tauta lūdzās. Ja? Ja tie, kas uz, uzrakstīja šo imnu un kad paņēma to kā valsts imnu, viņi izdarīja lielu pakalpojumu Latvijai. Un, un, un mums nekas, tad, tas mums nekad nebūtu jāaizmirst. Jā. Ja. Es uh, patī, tā kā man patīk dziedāt, un esmu ņēmusi arī dalību dziesmu svētkos, un uh, atceros, uh, kad uh, vēl strādāju skolā, es bērniem liku uh, garūtas uh, dziesmu, tēvs mūsu lūkšanu. Un man bija ļoti svarīgi viņiem parādīt to brīdi, kad cilvēks dzied šo lūkšanu, un kad viņi rauda. Un es zinu, ka es to parasti darīju uz valsts svētkiem, lai kaut kā uzrunātu šīs bērnu sirdis, lai aizkustinātu. Sakiet, mums tulīt būs jābeidz šī rīta saruna. Kā jūs svinēsiet 18. novembri? Nu, man te tuvumā nav latvieši, tā kā es to, <laughs> es vienkārši svinēšu garīgi, noturēšu svēto misiju un, un sazvanīšos. Uh, šogad nevar būt Latvijā, citus gadus bieži vien bija Latvijā, bet uh, gaidīsim, ka būs labāki laiki ar Covid. <laughs> Un kad būs iespēja būt Latvijā, lai, lai, lai, būtu, lai tur svinētu. Nē, es domāju, ka garīgi sazvanīsimies ar, ar paziņām Latvijā, ar ģimenes uh, draugiem un, un ar draugiem. Un, un, uh, stiprināsim, kopīgi stiprināsim garu, jo stipri mēs varam būt kopā, eh, bet ne atdalīti. Um, viens no otra, tā var būt latviešu nelaime, ka katrs vispirms eh, domā par sevi. Un tāda vienmēr, vien, <laughs> tas ir viens sētu tāda mentalitāte. Un kad 18. novembris tas ir šī nedēļa, tā ir iespēja pārdomāt kad īstenībā mums ir jāmīl savu, savu tēvzemi. Tas ir ceturtais bauslis. Jā. Tu mīlies tavs vecāks, bet tu mīlies, nu, tā izskaidro arī uh, eh, mīlēt savu, savu tēvzemi. Un pareizā veidā. Uh, eh, mīlēt savu tēvzemi nenozīmē, ka nemīlu citus, jā, bet es, es tāpēc, ka es mīlu savu tēvzemi, es esmu spējīgs saprast, ka citi mīl savu tēvzemi, un es negribu darīt pāri viņiem. Tāpēc Jā. tas ir ārkārtīgi svarīgi. Eh, Jānis Pāvils II ir, ir, ir bijis eh, tiešām tajā ziņā priekšzīmīgs. Ja. Vispasaules cilvēks, Eiropas cilvēks, bet polis. polis. polis jā, viņam šī te... to, tas mums vis, visu laiku pārsteidz Beļģijā, ja, kad viņš nebaidās runāt. Ja. Jo tā tendence bija tāda Beļģijā, ka nu, tev ir jāaizmirst eh, tavu nāciju, jo šodien mēs esam vai Eiropas cilvēks vai globālās pasaules cilvēks bet tā māksla ir apvienota. Uh, savu, savu, savu partikulāro identitāti. Un tāpēc varētu teikt, eh, mums jābūt atvērtai identitātei. Ja tā jums... mēs varam izdzīvot. Ja. Uh, pats pēdējais, ja es jums tā, nu tas tā diezgan filozofiski varētu izklausīties, kas jums ir Latvija? Tā ir ģimene man. Tas ir uh, ar to, ka tad, kad es Eh, dzirdu latviešu, kāds pat iet šeit eh, pa pilsētu un runā latviešu, kādi turisti vai, vai iet uz Kastaņola, man, man gribās pienākt klāt un, un, un, un runāt, it kā tie būtu ģimenes cilvēki. Kaut kur es izkūstu, tad, kad es dzirdu latviešu valodu. Jā, Latvija ir man ģimene. Paldies! Man, eh, jūs teicāt par to tēvzemi, tad es domāju, tā ir mana tēvzeme, no šejienes mani tuvinieki nāk. Jā. Paldies, priester Andri, par uh, sarunu, ka atvēlējāt laiku. Un uh, rādījām arī klausītāji, šeit ar jums kopā biju es, Aija Avotiņa, un uh, rīta cēliens ir izskanējis. Un tad uh, sveitīgu jums šo dienu! Paldies jums, tāpat visiem klausītājiem, skaistus svētkus. Paldies! Svētīgus svētkus!